Sura 58. Al-Mujadala Rasprava Medina 22 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع basir. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala. A Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah u istinu sve čuje i sve vidi. الذين يظاهرون منكم من نِسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا من القول وزورا وان الله لعفو غفور Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove, majke njihove su samo one koje su ih rodile. Oni zaista govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe i prašta. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba robstva oslobode.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 A onaj ko ne može, dužan je da šestdeset siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete, To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. إن الذين Allaha wa rasulahu kubitu kama kubita الذين min قبلهم ۖ وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد Na dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onome šta su radili. Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه إن الله بكل شيء عليم Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, niti među petericom, a da on nije šesti, nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti o onome što su radili, jer Allah sve dobro zna. Alam tara ila allazina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasuli wa idha ja'uka حيوك واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku? A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio i među sobom govore. Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo dovoljan će im biti džehennem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti. Inna man najwa min ash shaytani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah. وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sašaptavanje je posao šeitanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Wallahu bima ta'maluna O vjernici, kad vam se kaže načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. A kad vam se rekne dignite se, vi se dignite. Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. Ja ejuha allazina amanu iza nađajtumu rasula faqad قدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم O vjernici, Kada hoćete da se s poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako nemate, pa Allah zaista prašta i samilostan je. A ašfakutum an tuqaddimu bajna jadajna dvakum sadakat فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite? A ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zeka dijelite i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. Alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala al-kadhibi wa hum ya'lamun Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? Oni nisu ni vaši, ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je zaista ružno ono što rade. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين Zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta. Njih čeka sramna kazna. لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, oni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti. Jauma Allahu jami'an jahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون Na danu koji ih Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su doista pravi lažljivci. Istahvada alajhimu šajtanu fa ansahum zikra Allah. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب hizbu الشيطان هم الخاسرون Njima je ovladao šeitan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šeitanovoj strani, a oni na šeitanovoj strani će sigurno nastradati. Inna allazina yuhadduna Allaha wa ورسوله أولئك في الأذلين Oni koji se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu biće sigurno najgore poniženi. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah je zapisao, ja i poslanici moji sigurno ćemo pobjediti. Allah je zaista moćan i silan. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ۖ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On, u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio i on će ih uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti.